بسم الله الرحمن الرحیم با هم میخواییم در این جلسه آشنا بشیم با لحن بیات خیلی مختصر و انشالله لحن بیات رو در ازان اجرا کنیم از آنهایی که در لحن بیات اجرا شده استاد محمد پور از اردبیل استاد کرمی از قاریان اردبیل و همچنین استاد حسین یزدانپنا از قاریان قومی این لحن رو اجرا کردن بیشتر قادیان ایرانی این لحن رو اجرا کردن اصولا اذان در سه لحن بیشتر خوانده شده حجاز رست بیات که به ترتیب لحن رست بیشتر این کار بود و بعدش لحن حجاز و بعدش هم لحنهای دیگه سال بیات خب لحن بیات رو میخوایم با هم یاد بگیریم در ازان اجرا کنیم خیلی مختصر یکی از الهان زیبای قرآنی لحن بیات لحن بیات رو در فیلم امام علی آهنگ فیلم امام علی هم دیدین با هم نمونای از لحن بیات اجرا میکنیم میریم سراغ اذان علی علی مولا علی علی مولا علی علی مولا علی ألي ألي مولا ألي ألي مولا ألي ألي مولا ألي يا محمد يا محمد يا محمد يا نبي يا نبي يا نبي يا محمد يا محمد يا محمد يا نبي يا نبي يا نبي احسن حالا صلوات رو با لحن بیات میخونیم اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد علي علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي علي علي مولا علي علی مولا علی علی مولا علی دست راستو بیار بالا عزیزم یک یک حالا دو دو همه دو بگید دو سه شماره یک آغاز لحنه آ شماره دو وسط لحنه آ شماره سه پایانش آ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم خب بریم سراغ اذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا خب این اذان هستش و انشالله نمونه این اذان رو در هایی که گفتم استاد محمدپور استاد کرمی استاد یزدانپنا و قالیان دیگه انشالله میشنوید از همتون التماس دعا دارم موفق باشین خدا نگهدار